Bienvenue à une rencontre qui changera votre vie par la parole de Dieu. Je vous ai présenté à Lighthouse Chapel International, la belle église, Codez, avec Sœur Simone Pierre. Sœur Simone Pierre est une gamine avec un cœur pour les francophones. Elle est aussi le pasteur principal de la belle église. Vous êtes sur le point d'écouter un enseignement qui donne de claires et directes réponses à quiconque désirerait marcher selon la parole de Dieu. Maintenant, écoutons Sœur Simone Pierre. Même si tu ne vois que le contraire, Amen. Heavenly Father, we thank you for tonight. Thank you for your word. Thank you for your Holy Spirit that brings revelation and brings life to your word. We pray that tonight we will receive that engrafted word, the truth. We thank you that your truth will set us free. Bless this time in your presence, O oh God. We pray in Jesus' name. Amen. Please be seated. Amen. Amen. I'm glad you could all be in church. Je suis contente que vous soyez tous à l'église. Even though half the church is empty. Bien que la moitié de l'église est vide. But we will press on. Mais nous allons continuer. How many of you are tired? Combien d'entre vous sont fatigués? Alright. Second Thessalonians 2. 2 Thessalonians 2. From verse number 10. verset 10. and with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they receive not the love of the truth, that they might be saved. And for this cause, God shall send them a strong delusion that they should believe a lie. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 10 Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au, au mensonge. Amen. Amen. Sometimes word of God comes, Parfois quand la parole de Dieu vient, nous sommes confus. Scripture that confuses me a lot. Un verset qui me, qui me confond. Is the, scripture that talks about um, Moses trying to get the people of Israel out of Egypt. Le verset que j'arrive pas souvent bien à comprendre, c'est le verset qui parle de Moïse qui essaie de faire sortir les gens de l'Égypte. When the Bible says, and God hardened the heart of Pharaoh. Quand la Bible dit que Dieu a endurci le cœur de Pharaon. So I think to myself, but if God hardened his heart, et je me dis en moi-même que mais si Dieu a endurci son cœur, how would he accept? Comment est-ce qu'il, comment est-ce qu'il va accepter? So sometimes the word of God stimulate you to the point where you are confused. Parfois, le, le, la parole de Dieu vous stimule tellement que vous êtes, conf, vous êtes confus. Alléluia. Alléluia. But that is the sovereignty of God. His, his ways are not our ways. Ses one is not pas les And his thoughts are not our thoughts. But it doesn't mean that it is not the word of God. Amen. Amen. And we have to press on to try and understand what he's mm. trying to tell us. Nous devons essayer encore et encore pour comprendre ce qu'il essaie de nous dire. This verse, verse 10 says, And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they received not the love of the truth that they might be saved. Le verset 10 dit, Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. They, in the second part, It says, because they received not the love of the truth. Quand vous regardez la deuxième partie, elle dit, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. It is a consequence of the first part. C'est la conséquence de la première partie. With all deceivableness of unrighteousness in them. Avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux. It is in them. C'est en eux. Unrighteousness in you will cause you not to believe the truth. La séduction en toi va, te, faire en sorte que tu ne crois pas en la vérité. There are times when you say something. Il y a des moments où vous dites des choses. To you, it makes sense. At, ah, uh, pour toi, ça a un sens. You explain it with all your heart. Tu l'expliques avec tout ton cœur. The person you are talking to doesn't seem to understand. La personne avec qui tu parles semble ne pas comprendre. Ah, but what I'm saying, you, you have to understand. Mais tu te dis, mais ce que je dis, tu dois comprendre. You are not on the same page. Vous n'êtes pas sur la même page. Sometimes you say that, but you did the wrong thing. Parfois tu dis que mais oh ça c'est la mauvaise chose. No, I didn't do the wrong thing. No, je n'ai pas fait la mauvaise chose. And then you wonder, but am I not speaking English Et tu te demandes que, ah, est-ce que je ne parle pas le français? Am I not saying words that this person understands? est-ce que je ne dis pas les mots que cette personne comprend? Something is preventing them from understanding you. Quelque chose les empêche de te comprendre. And here, the Bible is saying that when you don't, when you don't receive, or when you don't love the truth, Et ici, la Bible dit que quand vous ne recevez pas ou quand vous n'aimez pas la vérité, it is because there's unrighteousness in you. C'est parce qu'il y a la séduction en vous. Amen. Amen. And I'm, I'm, I'm still talking about Lycos. Je parle toujours de Lycos. Okay, it's one of the chapters in the book. I'll tell you when I. C'est l'un des chapitres dans le livre. One of the things that happens to a Lycos, l'une des choses qui se passe pour un laïc, Unlikos. Unlikos is it is a Greek word. Okay. okay. I can say what happens to a lay person, but I'm saying a lycos. The dispatch for like us is that he sometimes, I'm not saying all us, but most of the time, when a us is doing well, he tends to understand the truth based on a certain, if I can call it, unrighteousness. Et elle en explain. Ce qui se passe, c'est que quand un laïcos essaie de faire quelque chose qui marche, il a tendance à croire en la séduction. I'll say it again. Sometimes, when a laïcos is doing well, parfois quand un laïcos fait quelque chose de bien, when he's doing well, quand il fait quelque chose de bien, let me say it this way, he can easily be deceived. Il peut facilement être trompé. He can easily be deceived because he's doing well. Il peut facilement être trompé parce ce qu'il At the same time, the Bible is telling us that when you have unrighteousness in you, en même temps, la Bible nous dit que quand vous avez la séduction en vous, you tend not to believe the truth. Vous avez tendance à ne pas croire en la vérité. You are unable to see the truth. Vous êtes incapable de voir la vérité. Amen. Amen. And one of the things that Elikos struggles with Et l'une des choses avec laquelle le laïcos lutte is he, he struggles with the importance of himself. Il lutte avec son importance, l'importance de sa personne. Why? Pourquoi? And I'm talking to you as Lycos. Et je vous parle en tant que Lycos. Okay, so I'm talking to you as Lycos. Donc je vous parle en tant que Lycos. One of the reasons why a Lycos struggles. L'une des raisons pour laquelle un Lycos lutte is because in his mind he's doing the same thing a full-time pastor is doing. Parce que dans, son, dans sa pensée, il pense faire la même chose que ce que fait un, full-time. And sometimes he may even be doing better. Parfois, il peut même faire mieux ce qu'il fait. It is easy then to start believing in something that is not the complete truth. Et à ce moment-là, il est plus facile de croire en quelque chose qui n'est pas la vérité complète. And that truth is that we are the same. Peut-être je ne sais ce que nous sommes tous pareils. I shouldn't say that thing. That, that thing that they believe is that we are the same. Cette chose en, en laquelle ils croient est que nous sommes tous pareils. We are the same. Nous sommes pareils. The next thing is that we are doing the same thing. La chose qui suit, c'est que nous faisons la même chose. But a laicos needs to understand something. Mais un laïcos doit comprendre quelque chose. The only reason why he or she is doing what she doing, la seule raison pour laquelle il ou elle fait ce qu'il fait, is because he or she is in a position of help. C'est parce que elle ou il ou elle est dans une position d'aide. He is helping somebody. Il aide quelqu'un. He is helping somebody. Elle aide quelqu'un. You are helping somebody. Vous aidez quelqu'un. To do his work. À faire son travail. For example. Par exemple. I am a wife. Je suis une épouse. I have work to do at home. J'ai du travail à faire à la maison. Sometimes you are so busy. Parfois vous êtes tellement occupé. You have a lot of things to do. Vous avez beaucoup de choses à faire. So you learn to delegate. Donc vous apprenez à déléguer le travail. I have somebody in the house to help me. J'ai quelqu'un à la maison pour m'aider. There are some things she can do. Des choses qu'elle peut faire. And there are some things she cannot do. Il y a des choses qu'elle ne peut pas faire. Amen. Amen. For example, she can sweep, she can sweep. Elle peut, elle peut balayer, elle peut passer la serpillère. She can, she can cook, elle peut préparer. She can wash, elle peut laver. But there are some things she cannot do. Mais il y a des choses qu'elle ne peut pas faire. She cannot tell me that. Elle ne peut pas me dire ça. Because she is in my house. Parce qu'elle est dans ma maison. And she sweeps and she cooks. Et qu'elle By law, il est prépare. And she is in the house. Et qu'elle est dans la maison. That she is the same as I am. Qu'elle est là, elle est pareille comme moi. Elle est comme moi. Toujours, more or less the same thing. Parce qu'on fait plus ou moins la même chose. And we are more or less the same. We are women. Et nous sommes plus ou moins des femmes. Capable of doing the same thing. Capable de faire les mêmes choses. So we are the same in the house. Donc nous sommes pareils dans la maison. It is a delusion. C'est une illusion. And if I was to tell her that you are not the same as me, et si je devais lui dire que tu n'es pas pareil que moi, she should be angry? Doit-elle être fâchée? She should understand. Elle doit comprendre that her role in the house, que son rôle dans la maison, is a help to me, est une aide pour moi. If it wasn't me, si ce n'était pas moi, and the work that I needed to do, et le travail que j'avais besoin there de would be no position for her in my house. il n'y aurait aucune position pour elle dans ma maison. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? And the same way, a Lycos de la même manière, un Lycos must understand doit comprendre that there is an opening in the house of God qu'il y a une ouverture dans la maison de Dieu because of a certain workload parce à cause d'une certaine charge de travail that even if you are a full-time pastor, parce que même si vous êtes un pasteur à plein temps, there is so much that you can do. There are only so much that you can do. Il y a très peu que tu peux faire. You are a human being. Tu es un être humain. Limited. Tu es limité. By space by time, par rapport à l'espace, le by temps, ability, par habilité. No matter how anointed you are, peu importe ton niveau d'onction, you cannot be in five countries at the same tu peux time. être dans cinq pays au même moment. You cannot be in 80 countries at the same tu peux time. être dans 80 pays en même, au même moment. Amen. Amen. And the truth is also that the money to pay 1,800 pastors is limited. Et aussi l'argent pour payer 1800 pasteurs est limité. So there is a need for lay people. Alors il y a un besoin pour les personnes laïques. Because the work is still there. Parce qu'il y a toujours du travail. But if the full-time pastor could do it all, mais si les pasteurs à plein temps pouvaient tout faire, there would be no need for a lay person. On n'aurait pas besoin de, de quelqu'un qui soit laïque. If I could do everything in my house and do everything that I needed to do as a pastor, as a wife, as a whatever, There will be no need for that person in my house. Si je pouvais faire tout ce que j'ai fait en tant que épouse ou pasteur, on n'aurait pas besoin de cette personne dans ma maison. You agree with me? Vous êtes d'accord avec moi? So I'm saying that sometimes the lycos tend to believe, tend to believe, if I can say it, a lie, because there is unrighteousness. Parfois, le laïcos a tendance à croire à un mensonge parce qu'il y a de la séduction en lui ou en elle. Amen. Why would a think the same as a full Pourquoi est-ce que le Lycos va penser qu'il est pareil que quelqu'un à plein temps? Because he's doing the same thing. Parce qu'il fait la même chose. He prays. Il prie. He visits. Il visite. He counsels. Il conseille. Il Il, il the four duties of a pastor. Les quatre devoirs d'un pasteur. He may also think that when we come to church, we wear the same thing. Il peut aussi penser que mais quand nous venons à l'église, nous la même chose. We are the same. Nous sommes pareils. People look up to me. Les gens me regardent. People appreciate me. Les gens m'apprécient. People bless me. Les gens me bénissent. We are the same. Nous sommes pareils. But we are not the same. Mais nous ne sommes pas pareils. Amen. Amen. And it is something that lay people struggle with. Et c'est quelque chose avec laquelle les personnes laïques euh, luttent. Amen. Amen. To understand that there is a difference. Ils lutte avec le fait de comprendre qu'il y a une différence. Yeah. There was a time where Galatians 6.6 would go to everybody. Il y avait un moment où Galatians 6.6 allait pour tout le monde. When you are pastor, quand tu es pasteur, you receive Galatians 6. Quand tu es pasteur, tu reçois les Galatians 6.6. But recently, our, our thinking has been corrected. Mais récemment, notre façon de penser a été corrigée. We are now giving to our pastor. Nous, nous donnons maintenant à notre pasteur. Because I'm standing here to preach. Parce que je me tiens là pour prêcher. And I'm saying something. Et je dis quelque chose. It is from a book that he has written. C'est d'un livre qu'il a écrit. So he, he is the one teaching you. Donc, il est la personne qui vous enseigne. I am just opening the book and reading it to you. Moi, j'ouvre juste le livre et je vous le lis. So, our, our teaching has been corrected. Donc, notre façon de penser a été corrigée. You can always say that, oh, I, even people appreciate me. Et tu peux dire que, oh, mais les gens m'apprécient. They give me gifts all the time. Ils me donnent des cadeaux tout le temps. They are blessed when I teach. Ils sont bénis quand j'enseigne. When they have a problem, I'm the one they call. Quand ils, quand ils ont un problème, c'est moi qu'ils appellent. It is a, it is a, a, a possibility. C'est une possibilité. For all of us as helpers. Pour chacun d'entre nous en tant que aideur ou aide. To suffer from that delusion. De souffrir de cette illusion. That we are the same. Que nous sommes pareils. And we are doing the same thing. Et que nous faisons la même chose. Alléluia. Alléluia. Another illusion that we suffer from, une autre illusion dont nous souffrons, as laïcos, en tant que laïcos, or helpers, ou aide, is that our success is because of us. Et que notre succès, c'est à cause de nous. We are successful because we are good. Nous réussissons parce que nous sommes bons à ce que nous faisons. But we forget that we are under the covering of somebody's Mais nous oublions que nous sommes sous la couverture du ministère de quelqu'un. A lot of people have left their mother churches. Beaucoup de gens ont laissé leur, leur église. Ils priaient avec la famille. Église mère. Beaucoup, beaucoup de gens ont laissé leurs églises mères. thinking that they had a certain kind of anointing Pensant qu'ils avaient une certaine, un certain type to do great things, pour faire de grandes only to find out that Juste pour se rendre compte when they left the covering of the ministry, en ils ont do la they couldn't do much. They couldn't do much. Many years ago, plusieurs années auparavant, we had a pastor in this church. Nous avons eu un pasteur dans cette église. He was very high up. Il était très élevé. If he was still around, he may be a bishop. S'il était toujours là, il serait peut-être un. One of the early bishops. Il serait peut-être l'un des grands bishops. But he left many years ago. Mais il est parti il y a très longtemps. En 1994, 95, quelque chose comme ça. And when he was leaving, et quand il partait, he issued il envoyait des menaces. He said, I will show you church growth in six months. Je vais vous montrer, il a dit, je vais vous montrer la croissance de l'église en six mois. You think you are doing something here. Tu pense que vous, vous pensez que vous faites quelque chose I will show you. Je vais vous montrer. Church growth in six months. La croissance de l'église en six mois. Donnez-moi juste six mois. He was a very popular pastor. Il était un pasteur très populaire. He was a singing pastor. Il était un pasteur qui chantait. You know the singers, they feel very good and popular. Vous savez, les chanteurs, ils se sentent vraiment bons et populaires. So he said, I will show you. Donc il a dit, je vais vous montrer. Today, aujourd'hui, almost 20 years later, près, près de 20 ans après, he said six months. Il a dit six mois. We are more than 20 years nous, later. Sommes, a, nous sommes à plus de 20 ans. I don't know if his church has a branch. Je ne sais même pas si son église a une branche. I don't know. Je ne sais pas. His church, I know, doesn't have a building son église que je connais n'a même pas un bâtiment. Where he left us and went to, the, mm. the place he went to when he left L'endroit où il est allé quand il a, il a quitté Lighthouse, to rent, he's still renting that place. Pour louer, il loue toujours cet endroit. So sometimes you, your success is, is based on, on, on your position, where you are currently. Donc parfois votre succès est basé sur la position que vous occupez à ce moment-là. Where you are currently is what is making you popular in a certain sense. Là où tu es actuellement c'est ce qui te rend populaire dans un certain sens. But if you begin to believe a lie, mais si tu commences à croire un mensonge, you will think that it is you. Tu vas penser que c'est de toi. C'est toi. I am a lycos. Je suis un lycos. And I'm doing very well. Et je me débrouille très bien. If I move from this place, si je me déplace de cet endroit, I will do very well. Je vais faire, je vais encore faire mieux. And a lot of us leave our positions because of a delusion. Et beaucoup d'entre nous quittons notre position à cause d'une illusion. There are many wives. Il y a beaucoup d'épouses who leave their position, qui quittent leur position, based on an illusion, Basé sur une illusion. I, uh, he will miss me. Je vais lui manquer. He cannot do without me. Il ne peut pas avancer sans moi. I am too close to him. Je suis égal à lui. If he does, I will do. Si il fait quelque chose, je pourrais le faire. But this wife is under an illusion. Mais cette femme est sous illusion. The first place, if he had not married you, you would not be a wife. Oh, en premier lieu, tu ne t'avais pas épousé, tu ne serais pas une épouse. It's already a first mistake. C'est déjà la première erreur. You are leaving your position. Tu quittes ta position. Based on an illusion. Basé sur une illusion. You may think that he, he married you because you are so beautiful. Tu peux penser qu'il t'a épousé parce que tu es si belle. You are so irresistible. Tu es si irrésistible. But look around you. Mais regarde autour de toi. You will see many more beautiful and irresistible sisters. Tu vas voir plusieurs sœurs plus belles et plus irrésistibles que toi. But he chose you. He allowed you to be his wife. You may not like what I'm saying. Tu peux ne pas aimer ce que je dis. But it's the truth. Mais c'est la vérité. Yeah. It would be an illusion to think that, but I would have married anyway. C'est une illusion, ce sera une illusion de croire que je me serais mariée même s'il si m'avait choisi. If he hadn't chosen me, I would have married anyway. S'il ne m'avait pas choisi, je me serais quand même mariée. Because I'm beautiful. Parce que je suis belle. And I'm irresistible. Et je suis irrésistible. Wow. Wow. Haven't you seen many beautiful and irresistible sisters who are not married? N'avez-vous pas vu des femmes aussi belles et irrésistibles qui ne sont pas mariées? Have you seen some before? Est-ce que tu vu une fois? Tu en déjà vu? oh, listen to. Sometimes, donc parfois, in our illusion, dans notre illusion, we, we leave our position. Nous quittons notre position. And make a big mistake. Et nous, nous faisons une grande erreur. And the Bible says it's because sometimes there is unrighteousness. Et la Bible dit que parce que parfois il y a la séduction. That is why we believe We do not believe the truth. C'est pour ça que nous ne croyons pas en la vérité. Alléluia. Alléluia. And once you start accepting lies, et dès que tu commences à accepter les mensonges, les mensonges, your ministry is doomed. Ton ministère est éteint. Once you start believing that illusion, dès que tu commences à croire à cette illusion, that illusion of being out of position, cette illusion d'être hors de ta position. Not accepting your position. Ne pas accepter ta position. Your ministry begins to falter, to, to stumble. Ton ministère commence à, à faillir. Hallelujah. Alléluia. Les pastors or laïcos often struggle with perseverance. Les pasteurs laïcs ou laïcos souvent lutte avec la persévérance. Just remaining faithful Juste rester fidèle in their position. dans leur position. once again, because when you are successful, Parce que encore une fois, quand vous avez du succès, having ideas. tu commences à avoir des idées. I can do all things Je peux faire toutes choses because I am strong. parce que je suis fort. I can do all things because I am Je anointed. peux faire toutes, toutes choses parce que je suis oint. Forgetting that you are helping somebody. Oubliant que tu aides quelqu'un. I was a Lycos for a long time. J'étais un Lycos pendant un long moment. And by the grace of God, the church grew when I was a Lycos. Et par la grâce de Dieu, l'église a grandi quand j'étais Lycos. When I first was asked to take over the church, quand on m'a demandé pour la première fois de prendre l'église, we were about 12 8 to 12, on était environ 8 à 12 personnes. 12, on a, when people come, 13. Quand beaucoup de gens sont venus, nous sommes 30. We used to, euh, 13, pardon. We used to place the chairs, we put one here, one here, one here. We used to space it out. On, on plaçait les chaises, on, on mettait de, de, grands espaces entre les chaises. You don't put them together, so no. On ne réunissait pas, on ne réunissait pas les chaises. By the grace of God, it grew. Par la grâce de Dieu, l'église a grandi. I could have started saying that I, I, I, I, I am able. Je pouvais commencer à dire que je suis capable. It is a temptation. C'est une tentation. But it is only when you have unrighteousness in you. C'est seulement quand tu as la séduction en toi that you begin to believe a lie? Que tu commences à croire en un mensonge. How many lies have we believed? Combien de mensonges avons-nous cru concerning our lives and our ministry? Concernant notre vie et notre ministère. We believe lies that we are necessary. Nous, nous, nous croyons en des mensonges que nous sommes nécessaires. Without us, things will not work. Sans nous, les choses ne vont pas, ne vont pas fonctionner. We believe lies that we Nous croyons des mensonges tels que nous pouvons faire ce que nous faisons sans les personnes autour de nous. We believe lies that people believe in us as, individuals. Nous croyons des mensonges tels que les gens croient en nous en tant qu'individus. But the truth is, most people come to the church because of the name of the church. La vérité, c'est que beaucoup de gens viennent à l'église à cause du nom de l'église. Once you take yourself out of that covering, quand tu t'enlèves de cette couverture, you realize that you are not as able as you thought. Tu vas réaliser que tu n'es pas aussi capable que tu le pensais. This morning, Hillary Clinton woke up with a headache. Ce matin, Hillary Clinton s'est réveillée avec des maux de tête. She, she was under a delusion. Elle était sous une illusion. The people around her pumped her with ideas. Les gens autour d'elle l'ont remplie d'idées. She didn't believe that she would lose so clearly. Elle ne croyait pas qu'elle aurait perdu si, si clairement. There was no contest. Il n'y avait aucun, aucune contestation. President-elect Donald Trump and said, congratulations, I give up. Elle a appelé le président Donald Trump et dit que quand félicitations, j'abandonne. Because she had believed it. Parce qu'elle croyait. Those around her thought that we will win. Les gens autour d'elle ont dit, nous allons gagner. There was a certain illusion that they had believed. Il y avait une certaine illusion à laquelle ils ont cru. And a lot of us believe an illusion. Et beaucoup d'entre nous croyons en une illusion. That as life qu'en tant que life we are necessary. Nous sommes nécessaires. Without us, sans nous, it will not work. rien ne marchera. There is Mais ce n'est pas vrai. Without you, sans toi, God will bring somebody else like you. Dieu va emmener quelqu'un d'autre comme toi. Amen. Amen. And maybe that person will even be better than you. Et la personne va, et peut-être même cette personne sera même encore plus meilleure, sera meilleure que toi. The first time I lost my, my first assistant, la première fois que j'ai perdu mon premier, mon tout premier assistant, a young guy who was helping me so much. Un jeune homme qui m'aidait tellement. I was so sure that the church would close down. J'étais tellement, j'étais très sûr que l'église se fermerait. Very dynamic man. Il était un homme très dynamique. A young man. Un jeune homme. I was worried. J'étais inquiète. But God raised up another young man. Mais Dieu a élevé, a soulevé un autre jeune homme. Who helped me even more than the first one. Qui m'a aidé encore plus que le premier. And that was Reverend Gilda. Et ça, c'était le révérend Gilda. The first guy le was premier very jealous. était très zélé. Invited a lot of his friends. Il invitait beaucoup de ses amis. Really helped me. Il m'a vraiment aidé. C'est parti. I thought, that's it. Je me suis dit, oh, I don't know where the francophones live in Je ne sais pas où les francophones vivent au Ghana. I don't know how to get to where they are. Je ne sais même pas comment arriver là où know, I don't know anything about them. Je ne connais rien en ce qui les My only link and connection with them are gone. Mon seul lien avec et connexion avec eux est parti. But it was a delusion C'était une illusion to trust in the person, de croire en la personne, forgetting that I was serving a living God. oubliant que je servais un Dieu vivant. He brought up somebody Il a voyez quelqu'un d'autre. But maybe I wouldn't have chosen naturally. Que je n'aurais même pas choisi, que peut-être que je n'aurais pas choisi naturellement. If that person was still around. Et si cette personne était toujours là. Do you understand what I'm saying? vous comprenez ce que je dis? The first person hadn't left. si la première personne n'était pas partie, je n'aurais jamais peut-être découvert le révérend Judas. Alors si cette première personne avait pensé qu'elle était tellement that importante once he que dès qu'il part, mon ministère est fini, He would have been very surprised. Il aurait été très surpris. Because he would have believed in a lie. Parce qu'il aurait cru en un mensonge. Amen. Amen. I almost believed in that lie. Moi, j'ai presque cru en ce mensonge. That he is the person I needed. Que cette qu'il était la personne dont j'avais besoin. Amen. Amen. God up somebody completely different. Dieu a élevé quelqu'un de totalement différent. And his presence pushed the church even further than I, than I had imagined. Et sa présence a poussé l'église encore plus loin que j'aurais pensé. Amen. Amen. And the same thing when he was leaving. La même chose quand lui partait. I thought, my God, my God. Je me suis dit, mon Dieu, mon Dieu. What will I do? Qu'est-ce que je ferai? By the grace of God, par la grâce de Dieu, God has been replacing all all these people, Dieu a remplacé, Dieu a remplacé toutes ces personnes. Because he is building his church. Parce que c'est lui qui bâtit son église. Amen. Amen. God is building his church. Dieu bâtit son église. Amen. Amen. And as he's building his church, et alors qu'il bâtit son église, he will find the people he needs. Il va trouver les personnes dont il a besoin. So young Lycos man, young Lycos woman. Alors jeune fille Lycos, jeune homme Lycos. Never believe an illusion. Ne jamais croire, ne crois jamais en une illusion. Believing in yourself more than the position that has been given you. Croire en toi plus que la position qui t'a été donnée. You have, you have been made a zonal shepherd. On t'a nommé zonal. You know yourself. Tu te connais. That you do not deserve that position. Que tu ne mérites pas cette position. If I was to sit you down, me and you, si je devais, si on devait s'asseoir, toi et moi, and ask you just three questions, et te poser juste trois questions. After the first question, après la première question, you say, you know what? Tu vas dire, tu sais quoi? It's okay. ça va, ça va. I resign. Je démissionne. Because I'm not worthy. Parce que je ne suis pas digne. Yeah. Mm. You know you are not worthy. Tu sais que tu n'es pas digne. But because you have been given that position. Parce qu'on t'a donné cette position. And it seems to be working. Elle paraît, il semble que ça marche. You are under an illusion. Tu es sous une illusion. And not believing the truth about yourself. Et, de, et ne pas croire en la vérité de, sur toi-même. What happens sometimes, begin to touch taqwa, is that some, there's even blatant, there's even sin. Sin, c'est tout ça, c'est que là souvent le péché, that is signe qui est en toi. But because what you're doing is working, mais parce que ce que tu fais marche, you are believing that it doesn't matter. Tu crois que, oh, ça ne dérange pas le péché. Le péché ne dérange pas. There was a Bishop Il y avait une histoire que a racontée sur un pasteur who was having an affair qui avait une relation with uh, uh, uh, somebody who was not his wife. avec quelqu'un qui n'était pas son épouse. And when the girl Et quand la, fille a dit, mais pasteur, how do you manage to preach after? Comment est-ce que tu t'arranges pour prier? We have been together. Après qu'on soit en été ensemble. Oh, Il a dit oh, c'est là où mon onction croit. C'est là où mon onction augmente. Wow. A under serious delusion. Un pasteur sous une sérieuse illusion. That is when my anointing increases. C'est à ce moment-là que mon onction augmente. Because when you enter into the church, parce que quand tu entres dans l'église, people stand up there, pastor, pastor, pastor. Les gens se lèvent, oh pasteur, pasteur. You are preaching good. Tu prêches bien. Oh, you are blessing my soul. Oh, tu bénis mon âme. You are anointed, pastor. Tu es où un pasteur? And you think, et tu crois, that everything is okay, que tout va bien. You are under a serious illusion. Tu es entré sous une sérieuse And I'm illusion. challenging each and every one of us Et je vous mets chacun d'entre vous au défi to remember that you are Christians first. de, de- de vous rappeler que vous êtes d'abord des chrétiens. Amen. Amen. You are Christians first. Vous êtes d'abord des chrétiens. And your duty is to Christ. Et votre devoir est envers Christ. Your duty is to Christ. Votre devoir est envers Christ. As a, as a Lycos as a full-timer, as a basal leader, as a zonal leader. Whatever it is, your duty is first and foremost to Christ. En tant que, en tant que laïc, laïcos, en tant que pasteur à plein temps, en tant que responsable de cellule, en tant que zonal, votre premier devoir est envers Christ. As, as a Ghanaian, as a Cameroonian, en tant a Ghanaian, as a Camerounais, Congolais, Gabonais, eh, eh, eh. Togolais, Togolais, Ivoirien, your duty first and foremost is to Christ. Votre premier devoir est envers Christ. Amen. Amen. Because I know sometimes you say, oh, this, this people, they anglophone, they don't understand. Je sais que parfois vous dites que, oh, cette personne sont anglophone, elle ne comprennent pas. I don't need to be anglophone or francophone. Je n'ai pas besoin d'être francophone ou anglophone. I need to be christophone. J'ai besoin d'être christophone. To understand what you are saying. Pour comprendre ce que tu dis. forget who you are. N'oubliez pas qui vous êtes. And do not believe in an illusion. Et ne croyez pas en une illusion. Look, I believe strongly. Regardez, je crois fermement, et je vais le dire encore. Christ is building his church. To teach bâtir son église. And sometimes to build a solid building. Et parfois pour bâtir un bâtiment solide. You must break the foundation. Tu dois briser la, la, la, la fondation. And start all over again. Et la recommencer encore. Some of us, our lives are built on a false foundation. Certains d'entre nous, nos vies sont, sont bâties sur une mauvaise fondation. Some of us, maybe you are even a shepherd. Certains d'entre nous, vous êtes même bergers. And the foundation is wrong. Et la fondation est mauvaise. Some of you may never even have given your life to Christ. Certains de vous, vous n'aurez jamais même donné votre vie à Christ. You just happen to be a good person. Vous êtes juste une bonne personne. And you are just in the system flowing. Et vous êtes juste dans le système. And you are just moving along. Et vous avancez. A alors time vous will come. Et un temps va venir. Un When God is searching and searching. Où, où Dieu est en train de faire de tamiser. We will see buildings crumble. Nous allons voir des bâtiments qui vont Et s'écrouler. What happened? Et nous allons nous dire que qu'est-ce qui s'est passé? How come this one is crumbling? Pourquoi est-ce que cette personne tremble? Oh, what happened here? Oh, qu'est-ce que qu'est-ce qui ici? Oh, but we thought this one was solid. Oh, on pensait que celui-là était solide. But we thought this one was everlasting. On pensait que celui-là allait durer toute la vie. Maybe there was a crack in the foundation Peut-être qu'il y avait une fissure dans la fondation that was never fixed. qui n'avait jamais été And because we believed in an illusion, et parce que vous avez cru en une illusion, we continued putting on block after block on a continué de mettre brique après brique. Building glorious buildings. Construisant des, des, des, des, in our ministry. des bâtiments glorieux dans notre ministère. My pastor, we are more than 20. Dans ma, dans ma cellule, nous sommes plus My de 20. zone, I have 20 pastors. Dans ma zone, j'ai 20 cellules. My battle is the biggest, fastest growing battle. Mais bah, celui est la celui qui grandit le plus vite. But there is a crack in the foundation. Mais il y a une fissure dans la fondation. And one day soon. Et un jour, qui vient bientôt, the building will just come crumbling down. Le bâtiment va juste tomber, va s'écrouler. Observers will be looking, oh! oh! Les observateurs vont dire, oh! But you yourself, you know. Mais toi-même, tu sais. That there was a crack. Qu'il y avait une fissure in the in the foundation. Dans la fondation. Something went wrong. Quelque chose n'allait pas. Instead of saying there is a problem here. Au lieu de dire il y a un problème ici. And get a mission to come and cement it nicely. Et avoir euh, chercher un nation pour venir remettre les choses. Sometimes you have to strip it away. Parfois tu dois juste éparpiller le And then fill it properly. Et bien le remplir. So that the building can go up even stronger. Pour que le bâtiment grandisse et soit plus solide. We believe in the lie. Nous croyons en un mensonge. Nobody will notice. Personne ne va remarquer. It, look how beautiful the building is. Regarde que, comment le bâtiment est beau. Going up. Alors qu'il grandit. And people are pointing. Et que les gens ils pointent. Wow. Et disent, wow. We begin to believe more and more une date de Nous commençons à croire encore et encore en cette Tonight I want to challenge you. Ce soir, j'aimerais te mettre au défi. It is the moment of truth. C'est le moment de vérité. I said this is the moment of truth. Je dis que c'est le moment de vérité. God says that the time has come. Je dis que le temps est venu. Where he is seeking for true worshippers. Où, où, les vrais, où il attend de vrais adorateurs. Those who will worship him in spirit ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Je nous mets tous au défi. Like oh, oh. like ou pas, peu ce que tu es. The belt of truth. La ceinture de la vérité. The belt of truth. La ceinture de la vérité. Is there a crack in your foundation? Est-ce qu'il y a une fissure dans ta fondation? Is there a lie that you are believing in? Est-ce qu'il y a un mensonge auquel tu crois? That everything is okay. Que tout le monde, tout, tout va bien? If you are involved in fornication. Si tu es, si tu es dans la fornication. There is a crack in your foundation. Il y a une fissure dans ta fondation. If nobody has told you, I'm telling you. Si personne ne te l'a dit, je te le dis aujourd'hui. There is a crack in the foundation. Il y a une fissure dans ta fondation. And it has to be fixed. Otherwise, one day your building will come down. Autrement, un jour ton bâtiment va tomber. If you are involved in lies, si tu es dans les mensonges, there is a crack in your foundation. Il y a une fissure dans ta fondation. And that foundation will surely crumble. Et cette fondation va assurément tomber. If you are involved in stealing, si tu es impliqué dans les vols, there is a crack. Il y a une fissure. Yeah. Some of us are so dishonest. Certains d'entre nous sont tellement malhonnêtes that we believe, we, we started to believe ourselves, que nous commençons à, à croire en nous-mêmes. Pride, l'orgueil, is a crack in the foundation. C'est une fissure dans la fondation. Yeah. Mm. Yes. Mm. It is a crack. The thing And it means that your Christianity is not sure. Ça signifie que ta chrétienté n'est pas sûre. Do you want to die and go to find that you are not going to heaven? Tu veux mourir et te rendre compte que tu ne vas pas au ciel? Because you are believing a lie that nobody knows. Parce que tu crois en un mensonge que personne ne connaît. Today I'm challenging you. Aujourd'hui, je te mets au défi. I say that if you are a liar, je dis que si tu es un, un menteur, un voleur, un fornicateur, un fornicateur, a, proud person, une personne orgueilleuse, you don't love, you are wicked, tu es méchant, you are dishonest, tu es malhonnête. There is a crack in your foundation. Il y a une fissure dans ta fondation. You are proud, you are arrogant. Tu es arrogant. You don't forgive easily. Tu ne pardonnes pas facilement. There is a crack in your foundation. Il y a une fissure dans ta fondation. Stop lying to yourself. Cesse de te mentir à toi-même. I stop lying to who? Yourself. Je de cesser de mentir à qui? À toi-même. Fix the foundation. Rétablis la fondation. Amen. The Bible says if you confess your sins, La Bible dit que si tu confesses ton péché, He is faithful. Il est fidèle et juste. To forgive. Pour te pardonner. And cleanse. Et pour te purifier. But instead of confessing your sins. au lieu de confesser ton péché. You are busy trying to cover your sins. Tu es occupé à cacher tes péchés. A lot of us are covering sins. Beaucoup d'entre nous couvrons des péchés. Thinking that nobody knows. Pourtant que personne ne sait. As long as nobody knows, I'm okay. Tant que personne ne connaît, je suis tout va bien. I am here to challenge you. Je suis là pour vous mettre au défi. I said that nobody needs to know. God knows. Je dis que personne n'a besoin de savoir. Dieu sait. Nobody needs to know. God knows. Personne n'a besoin de savoir. Dieu le sait. The next time you are going to fornicate, la prochaine fois où tu vas forniquer, pray that the building does not come crumbling down. Pray que le, prie que le bâtiment ne s'écroule pas. The next time you are going to steal, la prochaine fois que tu vas voler, pray, pray that the building does not come. Que le bâtiment ne s'écroule pas. The next time you are going to tell a lie, la prochaine fois que tu vas mentir, pray, pray. God has given us all a way of escape. Dieu nous a tous donné une issue de secours. He says confess. Il a dit confesse. He didn't say cover. Il n'a pas dit couvre. He didn't say hide. Il n'a pas dit cache. It is Satan who hides. C'est Satan qui cache. It is because of sin that Adam and Eve were hiding themselves. C'est à cause du péché que Adam et Ève se cachaient. Before sin came, they were walking free. Avant que le péché n'arrive, ils marchaient librement. But as soon as sin came into the garden, mais dès que le péché est venu dans le jardin, they hid themselves. Ils ont commencé à se haïr. What are you hiding? À, à se cacher. Qu'est-ce que tu caches? What are you hiding? Qu'est-ce que tu caches? Ask the neighbor, what are you hiding? You Demande à ton voisin, toi en particulier, qu'est-ce que tu caches? Yeah. Tell your neighbor, ton voisin. don't hide any longer. Cesse de cacher, because God has seen you. The cast sleep as great as you. He is giving you an opportunity tonight. Dieu te donne une opportunité ce soir. To fix the crack. D'arranger la fissure. He's giving you an opportunity. Il te donne une opportunité to fix the crack. D'arranger la, la fissure. Dear Lycos brother. Dear frère Lycos. hotter than Lycos je dis le message est plus chaud que, le, que l'iPhone. It's just for my heart to get it out. I had to speak. C'était dans mon cœur, il fallait que je parle. We are hiding under an illusion. Nous sommes dans une autre sous une illusion. We are believing in an illusion. We are believing in an illusion. Nous croyons en une illusion. Nous croyons en une illusion. Que Dieu nous aide. So that we will not arrive one day in heaven and say that you are in the wrong place. Pour que nous n'arrivons pas au ciel on nous dise que vous êtes au mauvais endroit. Look, regarder. I'm not saying that you need to be perfect. Je ne dis pas que vous avez besoin d'être parfait. Nobody is perfect. Personne n'est parfait. But I'm saying we need to be honest. Mais je dis que nous avons besoin d'être honnêtes. The truth, la vérité va nous rendre libres. It's the that will us C'est la vérité qui nous affranchira. Lady Pastor, yes, I have this problem. Le, euh, pasteur, yes, j'ai ce problème. Together we will try and find a solution. Ensemble, nous allons essayer de trouver une solution. We don't have all the solutions. Nous n'avons pas toutes les solutions. But once you have spoken, mais dès que tu as parlé, you have told the truth, que tu as dit la vérité, the devil's hold on you in that area becomes weak. Le, le fait que le diable attrape dans ce domaine-là est faible. La prise, ah, okay. la prise du diable dans ce domaine est faible. Once you speak the truth, dès que tu dis la vérité, becomes richer. Il devient plus When you speak the truth, dès que tu dis la vérité, il devient plus Once light comes into your life, darkness has to go. Dès que la lumière vient dans ta vie, l'obscurité doit partir. Once light comes into your life, darkness has to go. Dès que la, la lumière vient dans ta vie, les ténèbres doivent partir. It is because we don't like the light. C'est parce que nous n'aimons pas la lumière. That darkness is there. Que les ténèbres sont là. I'm speaking. Some people are not even listening. Je parle, certaines personnes n'écoutent même pas. They think, oh, this doesn't concern me. It is oh, celui-là ne me concerne oh, pas. Oh, this one is not my problem. Ceci, c'est pas mon problème. He will go from here and commit that same fornication he has planned in his head for morning. Il va quitter d'ici et partir. C'est cette même fornication qu'il a planifiée depuis le matin. Le rendez-vous was to meet in church. Le rendez-vous était de se rencontrer à l'église. Let's meet in church. Afterwards, we are going home. Asseyons-nous ah, à l'église. Après ça, nous allons à la maison. Your foundation is shaking. Ta fondation est en train de, de trembler. It's just a matter of time. C'est juste une question de temps. That the building will come crumbling down. et le, que le bâtiment va s'écrouler. I said the building will come crumbling. J'ai dit que le bâtiment va s'écrouler. Bible says you should be strong in the Lord. La Bible dit que nous devons être forts dans le Seigneur. In the Lord. Dans le Seigneur. Your strength comes from the Lord. La, ta force vient du Seigneur. If you are dishonest, si tu es malhonnête, His strength is not in you. Ta, ta force He cannot be with you. Il ne peut pas être avec toi. He cannot be strengthening you to be dishonest. Il ne peut pas te, te fortifier pour être malhonnête. He cannot be strengthening you to be dishonest. Il ne peut pas te fortifier pour être malhonnête. He cannot be strengthening you to fornicate. Il ne peut pas te fortifier pour He cannot be strengthening you to lie. Il ne peut pas te fortifier Your pour mentir. is not coming from God. Ta force ne vient pas de Dieu. Your strength is coming from a dark place. Ta force vient de ténèbres. I am telling you, je vous le dis, that if you are not honest, C'est si vous n'êtes pas honnête, and if you don't look for the light, si vous ne cherchez pas la lumière, look for the truth, et cherchez la vérité, your Christianity is, is fake. La chrétienté est fausse. I don't have any other word for it. Je n'ai pas un autre mot pour ça. Amen. Amen. But if you confess, mais si tu confesses, I just love the Lord. He's given us a way of escape. Let me just listen. You know, John, and he said, I know my children cannot be perfect. I know my children are weak. The of I know that they need help. The are Let me send my son. Laisse-moi envoyer mon fils. My son will help them. Mon fils va les aider. But they must accept him. Mais ils doivent l'accepter. Even when you accepted him, même quand tu l'as accepté, you are weak, c'est toujours faible. That's why he said. C'est pour ça qu'il a dit, you are all sinned. Oh, que nous avons tous péché. He says, if you say that you have no sin, you are a liar. Et que si tu dis que tu n'as pas péché, tu es un menteur. So yeah, oh, I, I'm, I'm not perfect. Oh, I know I'm not perfect. Je sais que je suis pas parfaite. I know I'm not perfect. Je sais que je suis pas parfaite. Yes, we all know you are not perfect. Oui, nous savons tous que tu n'es pas parfaite. We are also not perfect. Nous ne sommes pas aussi parfaits. But what we are saying is that. Mais ce que nous disons, c'est que the foundation of your Christianity, la fondation de ta chrétienté, has a crack, a une fissure. And if you are not careful, et si tu ne fais pas attention, your building will come crumbling down. Son bâtiment va s'écrouler. It is the truth that will set you free. C'est la vérité qui vous affranchira. I said it's the truth that will set you free. C'est la vérité qui vous no affranchira. There is no, there is no confession that will shock me. Il n'y a aucune confession qui va me choquer. No confession will shock me. Aucune confession ne va me choquer. But for me to discover mais si c'est moi qui, de, le découvre, that will shock me. C'est ça qui va me choquer. That you didn't confess. Que tu n'es pas confessé. That will shock me. C'est cela qui va me choquer. I'll just not, then I resign. I don't know what I'm doing. Je vais juste dire que, oh, donc je démissionne, je ne sais pas ce que je fais. Oui. When I preach from my heart. Quand je prêche de mon cœur. From my heart, oh. De mon cœur, oh. Then somebody comes and says, Oh, yes, uh, there's somebody in my church. The, the girl is pregnant. I'm, ready, oh, you have to get yes, I'm ready to write my, my, my resignation letter. It's as if when I talk, I'm speaking just air. C'est comme si quand je parle, je, dis, je parle l'air. C'est l'air qui It's, it's sand that is coming from my mouth. C'est du sable qui sort de ma bouche. sand, sand, le sable, le sable, le sable. Useless sand. Un sable inutile. Not even one that you can use for something. Même pas quelque chose. Même pas I'm just standing here to entertain you. Je m'assois, je me tiens ici juste pour vous, pour vous divertir. I'm, that's how I feel sometimes. C'est comme ça que je me sens parfois. It's like maybe your TV is false, so you've come to church. C'est comme si parfois votre télé est gâtée, gâtée, abîmée et vous venez à l'église. You have lights off at Vous avez la coupure de courant à la maison. That's how I feel. C'est comme ça que je me sens. And I'm sure LP feels the same way. Et je suis sûr que LP aussi se sent comme ça. Sam too feels the same way. Sam également. You preach from your heart. Tu prêches de ton cœur. And just look at you. Et puis tu regardes seulement. Ah, And you go from here. Et tu pars d'ici. With a plan to steal. avec le plan de voler, a plan to lie, un plan de mentir, un plan to fornicate, un plan de fornicer. still intact, toujours intact dans ta in tête, your head. dans ta tête. It has not been affected even a little. Ça n'a pas été affecté, même juste un peu. That is what surprises me. C'est ce qui me surprend. Not that you are fornicated. Pas, pas que tu es fornicé. Because I'm, I'm expecting that there will be fornicators amongst us. Parce que je m'attends à ce qu'il y ait des fornicateurs au milieu de nous. I'm expecting it. What I'm not expecting is that you will lie to me. Ce que je n'attends pas, c'est que tu me mentes. Who am I? Qui suis-je? You see, that's, uh, help uh, me. I don't know if you understand what I'm saying. I don't je ne sais pas si tu comprends ce que I don't understand why you would want to hide it from me. Je ne comprends pas me Me. Who am I? Moi. Qui suis-je? Who am I? Uh, I'm asking, who am I? Who? Who am I? Nobody. Uh, hey, I'm nobody here. Eh? You pondered. Why would you be more concerned about me? Pourquoi serais-tu plus concerné par moi? Qu'est-ce que Je ne comprends pas. Why me? Who am I? Pourquoi moi? Tu nobody. Invite-le sur personne. It almost, it's almost as if you don't believe in God. you. don't believe in God. you believe in ears. E wow. Wow. What a mistake. Quelle erreur. It is a delusion. Thank you. C'est <laughs> une illusion. You don't believe in God. That's why I said your foundation is shaky. C'est vrai que j'ai dit votre chrétienté est It to, to today. C'est Dieu qui a le pouvoir de t'enlever de cette terre aujourd'hui, pas moi. I have no power. Je n'ai aucun pouvoir. Don't hide the truth from me. Ne me cache pas la vérité. Because God has seen you. Parce que Dieu t'a déjà vu. If you can hide the truth from God, si tu peux cacher la vérité de Dieu, bravo, clap for yourself. Oh, your neighbor, can you hide the truth from God? Yet of us, the person I believe that the time, I believe the time is coming. There is a shaking coming to this francophone. Je crois, et je crois qu'il y a un tremblement qui vient dans les fondations des francophones. I believe it strongly. Je le crois fermement. Because something has to break. Parce que quelque chose doit se briser before it gets better. Avant qu'il ne, devienne, mieux. Meilleur. Before it Avant qu'il ne devienne meilleur. Before it gets better. Avant qu'il ne devienne meilleur. Amen. Amen. I pray that it's not you. Je prie que ce ne soit pas I toi. I pray that your foundation will never break. Je prie que ta fondation I pray that your foundation jamais. is sure. Je prie que ta fondation I pray that you will take advantage of every way of escape that the Lord has made. avantage de tout ce que tu will confess your sins while you can. Que tu vas confesser tes péchés quand tu le peux. You will make things right with God. Que tu vas arranger les choses avec Dieu. Before it is too late. Avant qu'il ne soit trop tard. If you confess your sin, if you confess the sin, God is faithful. Dieu est fidèle. He is just. Il est To forgive you. te pardonner. And to cleanse you. Et pour te purifier. Of all unrighteousness. De toute iniquité. May His mercy. Que sa que sa miséricorde soit sur nous. And may His grace. Et que ta grâce. Never be in vain. Ne soit jamais en vain. You cannot live under grace. ne pouvons pas vivre sous la grâce. And continue in sin. Et continuer dans le péché. We cannot. Et nous ne pouvons pas. And I pray for you. Et je prie pour vous. That the light will come into your life. Que la lumière viendra dans votre vie. Chase away every darkness. Chasser toute ténèbres. Oh, I see victorious Christians. Oh, je vois I see people walking in the light of the world. I see people serving God in spirit and in truth. Oh, God, on your way. Holy Spirit, come upon us that has caused every evil on to depart from our life. It's not lives. Two miles back to you. to your feet. Let's pray for a minute. Et prions pour une minute. Say, God, forgive me. Dieu, pardonne-moi. Because I am a sinner. Parce que je suis un pécheur. Forgive me. Pardonne-moi. Because I have sinned against you. Parce que j'ai péché contre toi. You have seen every sin. J'ai fait tous les péchés. You have seen every sin. Tu as vu tous les péchés. You have seen me. Tu m'as vu. In every situation. Dans toute situation. And you have judged me. Et tu m'as jugé. But Lord, le Seigneur, you have said in your word. Tu as dit dans selon ta parole. You will forgive me. Ce qui va me pardonner. If I, if I confess. Si je confesse. Strengthen me, O God. Baptisima oye. Strengthen me, O God. Baptisima oye. To run into the light. Fún Macedonia. Into the light of truth. Dọ́là yìí ní àbẹ̀dà ṣe ń I will not care about what men think of me. Jẹ́lẹ̀ bẹ́ta pọ̀tẹ́ lè ṣe lè jọ pọ̀tẹ́ If I would please men. Tí ṣe bẹ́ o God. I will not please you, God. Jẹ́lẹ̀ bẹ́ta pẹ́ ṣẹ̀yẹ̀. Help me, O God. Help me, O God. overcome fear of man. Àti ọmọdé la pẹ́ òde jọ. And to seek after you, O God. Je chercher, O Dieu. Help me, O God. Aide-moi, O Dieu. To be more afraid of you. À être plus, avoir plus peur de toi. Than of man. Que des hommes. O God. O Dieu. Cleanse me. Purifie-moi. Of all unrighteousness. De toute iniquité. Deliver me. Délivre-moi. From evil. Du mal. I break every hold of Satan over your children, O God. Tout, tout à tout is, is that is hold us in darkness. That will cause us to believe a lie. That everything is okay. When it is not okay, I break every hold of Satan over your children, oh God. Those who are stuck in a lie. Come out in the name of Jesus. Father, shine your light upon them. Shine your light upon them. Cause every evil developer. Transform every time. Oh, thank you, developer. Transform my in the life of your children. Dans la vie de tes enfants. C'est facile. Délivre-nous, Seigneur. Of every sin. De tout péché. Everything that separates us from you. Father, wash us. Père, lave-nous. Lave-nous, oh Dieu. Lave-nous, oh Dieu. Dans ton précieux sang. Father, I pray. Seigneur, je prie. That your judgment. Que ton jugement. Will not be severe upon us. Ne sera, ne pas sévère. Show us mercy, oh God. nous we Alors que nous suivons la truth. Alors que nous suivons la Père, lave-nous. cleanse us. Et purifie-nous. In your precious blood. Dans ton sang May we not leave our position. Que nous ne n'assistions pas notre position. May we not follow after a lie. Que nous ne suivons pas un mensonge. May we not walk in error of our Que nous ne marchons pas dans, dans l'erreur. But Lord, may we seek after you. Le Seigneur, que nous te cherchions. We love you, Lord. Nous t'aimons, Dieu. We know you love us. Nous savons que tu nous aimes. Nous savons que tu as envoyé ton fils pour mourir pour nous. Father, thank you for another opportunity. Père, merci pour une autre opportunité. Thank you for another chance. Merci pour une autre chance. To serve you, de te servir and to walk with you. et de marcher avec Father, toi. I pray Père, je prie that nobody here que personne would live with a spirit of condemnation. ne va quitter d'ici avec l'esprit de condamnation. For you came into this world parce que tu es venu dans ce monde to condemn us. That will look on that name. you, that through you, katika we might be saved. Que nous soyons sauvés. Father, forgive us our sins. Père, pardonne nos And deliver us from evil. Délivre-nous du mal. But you search for righteousness. In our inward parts. Dans notre homme intérieur. Show us Montre nous how to tell the truth. kọ̀mọ́ bí ìrìnàjò how to come out of sin. kọ̀mọ́ sọ̀rọ̀ sí òbí how to walk in righteousness. kọ̀mọ́ máa ṣe dọ́là verite dọ́là jùlọ. show us. bẹ́ẹ̀ mọ́fẹ̀nù. how much you love us. combien tu nous aimes. forgive pride in us. Pardonne l'orgueil en nous. Forgive dishonesty in us. Pardonne la malhonnêteté en nous. Forgive Forgive Pardonne-nous, oh Dieu. that we do. choses que nous faisons. qui nous séparent de toi. Et qui nous To walk À marcher dans la vérité. Brise-nous. Brise-nous. nous rebuild us. Et reconstruis-nous. again, Lord. nous le potier. nous Into that dans cette phrase, que tu veux que nous ayons. Father, Thank you. Their mercy for showing us mercy. Er by teaching us tonight. That you are giving us another opportunity. To get things right with you. Er er may we not fear man. But may we fear you. And you alone, O God. Father, I thank you for a good testimony. I thank you for francophones on fire. After the truth marche derrière la vérité. Believing in the truth. Tu crois en la vérité. Running after the light. Tu cours vers la lumière. Running away from darkness. Tu t'es loin de, de, de Strengthen us, O God. Fortifie-nous, oh Dieu. To do what is right in your eyes. Pour faire ce qui est bien à tes yeux. Bless your children, O oh God. Bénis tes enfants, ô oh, oh, oh Dieu. And lead us in righteousness. Et conduis-nous dans la justice. Lead us in righteousness. Conduis-nous dans la justice. And deliver us from evil. Et délivre-nous du mal. I pray in Jesus. Je prie au nom de Jésus. Hallelujah. Hallelujah. God bless you. Que Dieu vous bénisse. I want to pray for you tonight. Je vais prier pour toi ce soir. If you are here and you don't know Jesus as your Lord si and Savior. Si tu es là, tu ne connais pas Jésus comme ton Sauveur et Seigneur. You don't want to die and go to hell. Tu ne veux pas mourir et aller en enfer. You have made a lot of mistakes. Tu as fait beaucoup d'erreurs. But tonight, mais ce soir, God is speaking to your heart. Je parle à ton cœur. Something must change. Quelque chose doit changer. Something must change. Quelque chose doit changer. Don't leave this place as you came. Ne quitte pas cet endroit comme tu es venu. Accept the hand of God tonight. Accept la main de Dieu ce soir. Giving you an opportunity. Il te donne une opportunité. To make things right. De t'arranger les choses encore une fois. Just If you want to give your life to Jesus you want to say, Pastor, I believe in Jesus. I believe that he died for me. I want him to be the Lord of my life. I don't want to die and go to hell. I don't want to die and go to hell. I want to have a personal relationship with Jesus. Please pray for me. I know I'm a sinner. And I know Jesus came to save me. je sais que Jésus est venu pour me sauver. Just lift up your right hand tonight. Lève ta main droite. You want to give your life to Jesus Christ. Donner vie à Jésus Christ. God is not a respecter of persons. Dieu ne regarde pas, ne prend pas en compte les personnes. He wants to deal with you. Tu veux You want to give your life to Jesus. Tonight. Ce soir. You want to correct every broken foundation. Tu veux corriger toutes les, les fondations brisées. You are not sure. Tu n'es pas sûr. If you were to die tonight, whether you go to heaven ah, or hell, because of the way you have been living, because of the choices that you have been making, tonight, Pessoal, if you can hear my voice, si tu peux écouter ma voix, harden not your heart. Donc, je suis pas ton cœur. And choose Jesus Christ. Choisis Jésus-Christ. He is the way. Il est le chemin. He is the truth. Il est la vérité. He is the life. Il est la vie. He is the one. Il est la Who will give you salvation. Il va te donner le salut. Accept him tonight. Accept le ce soir. Just lift up your hand. Lève juste ta main. See your hand. God bless you. ta main que je te You want to give your life to Jesus. Tu veux donner ta vie à Jésus. Lift up your hand. Lève ta main. If you are here tonight, and as I was preaching, you realize that your foundation was very shaky. That there, is, there are so many breaks in your foundation. fissures I want to pray for you as well. Je veux prier pour toi aussi. There is no shame. Il n'y a pas de honte. In rebuilding your life de, de reconstruire un strong foundation. For that Tonight, ce soir, I want to pray for you. Je vais prier pour toi. Just lift up your hand. Let's lift ta main. Lift up your hand. Let's lift ta main. forward. You want the foundation. Tu veux la fondation. To be broken. D'être broken again. Et reconstruit. With God. avec Dieu. Viens devant. Viens devant. Come devant. Prends le sur le lèvres. Et regarde à ta gauche. Prends le sur le lèvres. Regarde à ta droite. Est-ce que tu nous That is your heart. Take what of that. That is your heart. Take what of that. That is your heart. Take what of that. That is your heart. Take what of that. Tonight, ce soir, c'est nous qui tenons. C'est un nouveau commandement. C'est nous qui tenons. C'est un commandement. C'est nous qui tenons. C'est un nouveau commandement. That is your heart. Take what of that. That is your heart. Take what of that. Take God is your heart. Take what of that. Come if you are not serious. Ne participe pas sérieux. Do not come if you are not serious. Ne participe pas sérieux. Teach your heart, live what yourself. J'ai compris ce soir. I'm not surprised that a lot of you have come. Je ne suis pas surprise que plusieurs d'entre vous. I think even the whole church should have been in the back. toute l'église devait Because we have we have made so many mistakes. Parce que nous avons fait tellement d'erreurs. That except God breaks the foundation. Que, euh, si Dieu ne brise pas la fondation pour la reconstruire, we are not going to end up in the right place. Nous n'allons pas finir dans le bon endroit. I hope you are as fed up with me. J'espère que vous êtes aussi fatigué que moi. With sin in our life. Avec le péché. I hope you are tired of sin. J'espère que vous êtes fatigué And then you want to fight it with all your heart. Et vous voulez le, le combattre avec tout votre cœur. I pray that you are sincere before God tonight. Je prie que vous soyez sincère devant Dieu ce soir. I pray your heart is breaking. Je prie que ce, votre cœur se Because of sin. À cause du Tonight. Ce soir. I believe God is calling us. Je crois que Dieu nous appelle. To righteousness. À la justice. Enough of sin. C'est un No, we are Christians first. Nous sommes d'abord chrétiens. We are Christians first. Nous sommes d'abord chrétiens. And I believe in the power of Christ. Je crois en la, puissance de Christ. De nous changer. Et de transformer. Et de nous transformer. to help us. Et de nous aider. When you are weak. And some said, God is there to make you strong. Ṣé ẹ ńlá fún tó rán sọ? When you are confused, wọ́n ṣe confused. God is there to make things right. Ṣé ẹ ńlá fún àrùn ṣe lè Oh God, I pray for these ones. As they come before you, Lord, I pray that you show us mercy. Help us overcome our weaknesses, oh God. Help us overcome our challenges, oh God. We have struggled with sin over and over again. Father, I break every familiar yoke upon our lives, every covenant of Satan over our lives to cause us to walk in the same sin over and over again. Father, I break every hold of the enemy in our lives, oh God, that causes us to lie, that causes us to steal, that causes us to fornicate, to masturbate, to do all kinds of evil, oh God. I pray over your children, Lord, Show them mercy. Show them a way of escape, oh God. Enough is enough, Lord. They are weak. They are tired. They need your help. Oh God, I pray that you will strengthen them in the inner man. Father, deliver us from evil. Deliver us from evil. Father, I pray that every evil thing that is upon us, oh God, shall come up, shall be removed, Lord, shall be removed, oh God, from our lives. Father God, set us free. Set us free, Lord. Set us free, O God, from every evil intention, from every evil plan of Satan over our lives. We break in the name of Jesus every stronghold. We break, we uproot every root of sin in our lives, O God. Deliver us from evil. Deliver us, O God, even as we come before you, Lord. Father, show us mercy. Show us mercy, Lord. Show us mercy, Lord. Show us mercy, Lord. Set us free. Set us free. Set us free from evil. Set us free from evil, O oh God. Set us free from evil. Father, we want to start afresh. We want a new beginning. A new beginning, Lord. A new beginning, Lord. A new beginning, Lord. Father, set us free. Set us free, Lord. Set us free from every stronghold. From every stronghold every stronghold of our lives, every stronghold of our lives, every stronghold, set us free, Lord. Deliver us. Oh God, yes, break it, break it, break every stronghold, break every stronghold, break it, Lord, break it, Lord, break it, Lord. Oh God, God, set us free, set us free, Lord, set us free, Lord, set us free. Oh God, set us free. Every evil, Every evil hold of our lives, Father, we break in the name of Jesus. In the name of Jesus, set us free. Set us free, Lord. Set us free, Lord. Set us free, Lord. Jesus' name. May the blood speak on our behalf. May the blood of Jesus speak on our behalf. May the blood of Jesus speak on our behalf. May the blood of Jesus speak on our behalf. Jesus, I thank you. I thank you. I thank you, Lord thank you, Jesus, for sending us free. Holy Spirit, Holy Spirit, come upon us as never before. Deliver us from evil. Deliver us from evil. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I want us to say this prayer. Seigneur Jésus, merci de nous avoir parlé ce soir. Seigneur Jésus, aie pitié de nous. Nous sommes faibles. Je suis faible. Je suis faible. Et j'ai besoin de toi. Seigneur, fortifie-moi dans l'âme intérieure afin que je puisse résister au mauvais jour. Seigneur Jésus, merci d'être mort pour moi. Je crois en toi. Je crois que tu es mort pour moi. Tu es mort pour me sauver mort pour me délivrer. À partir d'aujourd'hui, je renonce à tout lien qui existe entre moi et Satan. Ce soir, je brise tout lien qui existe dans ma vie, toute alliance qui a été tissée entre moi et l'ennemi, consciemment ou inconsciemment, entre ma famille et le diable. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Je déracine toute racine qui existe et qui me lie avec le diable. À partir de ce soir, je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Par le sang de Jésus, par le sang de l'agneau, je suis libre je ne retournerai pas au diable et je ne retournerai pas à mes péchés. Ma vie ancienne est passée. Voici toute chose est devenue nouvelle. À partir d'aujourd'hui, je suivrai Jésus-Christ. Jésus-Christ seul est mon maître. Seigneur Jésus, viens régner dans mon cœur. Viens régner dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, je reçois la force d'opposer de, toutes choses négatives. Tout ce qui, tout ce qui vient du diable est brisé au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je servirai toi seul, Seigneur Jésus. Merci de m'accepter. Merci de me pardonner. Merci de me donner une nouvelle chance partir d'aujourd'hui, je choisirai la vérité et la lumière. Seigneur, aide-moi à surmonter mes faiblesses. À partir d'aujourd'hui, ma parole est sûre. Je t'appartiens et je ne retournerai pas. Merci pour cette grâce. Merci pour la force. Merci pour ton soutien. Merci pour ton aide. Seigneur Jésus, merci pour ton amour. À partir d'aujourd'hui, nous t'appartenons. Je t'appartiens, Seigneur. Âme, esprit et corps. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie te plaise, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Voyant que vous avez été bénis par la prédication de la parole de Dieu, visitez-nous sur Facebook, LCI La Belle pour plus de messages. Soyez bénis.